Zazpi hektareara terdi lur eremu oiantzu eta ezean baliatuko liratezke proiektu hortan. Egan berda proiektua zaharra dela 2000 bostean bultzatua baina gaur egungo erronkekin bat egiten ez duena. Mau Fanchini angelua jada eta proiektuaren kontrako petizioaren egilea. S'agira de, in fine, d'artificialiser les sols d'une vingtaine d'hectares, de détruire les terres agricoles qui sont parmi les dernières terres maraîchères d'Anglet. C'est un projet qui est obsolète. Il faut faire attention parce qu'il faut que l'enseignement supérieur continue à se développer euh, sur anglais, donc il faut trouver les moyens, mais peut-être de déporter euh, ce projet euh, sur le haut où il y a aujourd'hui la capacité à faire et laisser le bois et les espaces humides tranquilles. Aujourd'hui, si le maire d'Anglet s'y oppose, je vois pas comment on va passer outre. Bestelekubat atseman proiektu horrentzat eta sustut dirigintza planoaren aldaketa ez estatu hori eskatzen dute eremuaren defendatzaileek. On salue le, le changement de position du maire, on est content, mais néanmoins, nous on lui demande de renoncer à la modification du PLU, de renoncer au fait de déclasser ces espaces boisés. Ça, on l'a pas entendu, donc on lui demande d'aller plus loin. Ostegun arte, erritarrek beren iritzia usteko aukera dute proiektu hortaz, Euskal Hirigune elkargoaren webgunean.